Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na putu taguta. Zato se borite protiv šeitanovih štićenika, jer je šeitanovo lukavstvo zaista slabo. Tauhid, Islamska تبر الدهار يوما لو ضللت في الفساد العمر أحيا ثم Predavač Hafiz magistar Muhammed Borč.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 I zato jedno od najvažnijih pitanja u ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri jeste pravda i pravednost, istina i istinitost. Suprotno tome jeste neistina i nevjerovanje. Jeste ono što sve obuhvata vrste nepravde, sve vrste laži i sve vrste neistina jeste zulum. Jeste nepravda zbog koje je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala tolike narode kaznio i uništio. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala nam propisuje pravdu i u osnovi zabranjuje sve vidove nepravde. I na osnovu toga on je uspostavio svoju savršenu vjeru. Pa tako uzvišeni kaže, sta'izu billah, la tazlimune, wa la tuzlemun. Tako nećete vi nikome nepravdu činiti i tako niko vama nepravdu učiniti neće. To jeste u slučaju kada uspostavite Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i kada vam ona bude sveta, kada je budete znali kada budete po njoj radili i postupali, kada je budete branili i kada se budete za nju borili i zalagali. Nećete tako ni vi drugima, ni drugi vama nepravdu učiniti. A Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu koga spominje od uzvišenog subhanahu wa ta'ala, a to je hadisi Kudci kaže ja ibadi, o robovi moji uzvišeni kaže, inni harremtu zulme ala nefsi, ja sam zabranio nepravdu sebi, iako je on rabbul alemin, gospodar i posjednik i vladar svih svjetova. O moji robovi, ja sam nepravdu zabranio sebi, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا Pa sam nepravdu haram učinio među vama, da je činite jedni drugima. فَلَا تَظَالَمُوا Pa nemojte jedni drugima nepravdu činiti. Ovaj hadis bilježi imam i muslim. Iz ovoga vidimo da u prirodi jednog muslimana, u njegovoj čistoj fitri, a samim tim i u njegovoj vjeri ne može i ne smije biti zuluma i nepravde. Bilo koje vrste nepravde. A nepravda se pokazuje i ogleda na tri područja. Prvo, najveća nepravda koju čovjek može učiniti jeste nevjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala jeste poricanje njegovih propisa, zakona, njegove vjere i to je najveća nepravda. I uzvišeni kaže wal kafiruna humu zalimun. A kafiri, nevjernici, oni su pravi zulumčari. I iz ovoga vidimo koliko su zalutali i koliko ne poznaju vjeru oni koji traže pravdu od nevjernika. Jer ti nevjernici su najveći nepravednici. U ovoj najvećoj vrsti zuloma prema uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala koji ih je stvorio i dao im sve i vlada njima i u je u dijeliću sekunde da ih uništi i kazni. Ali on im daje priliku i mogućnost. To su pravi nepravednici. I zato uzmuli nevjernici, kafiri u svoje ruke pravdu da je oni dijele. Ne nadajte se pravdi. Ne nadajte se istini ne nadajte se dobru, jer su se oni već pokazali u Ista je situacija i sa mušricima. S jedne strane kafiri koji ne vjeruju Allaha u potpunosti, a s druge strane oni koji u svome ibadetu Allahu širčini, muširci. Vjeruju Allaha, ali vjeruju i drugo. Radilo se o kipovima ili o bilo čemu drugome, zašto se oni zalažu. Pola tamo, pola vamo. U džamiji džamijsko, a u državi državnoj carevu. Ne, nego i u džamiji i na Dunjaluku cijelom i na Ahiretu i svakdje, u svakom vremenu i u svakome prostoru Allahu, Allahovo sve. I nikome ništa drugo ne pripada. Osim onoliko koliko mu je Allah uzvišeni dao. Kaže uzvišeni kazivanju o Lokumanu kako savjetuje svoga sina ne širke le na azim. Zaista je širk veliki zulum, velika nepravda. I to su najveći nepravednici. Druga vrsta nepravde jeste nepravda prema Allahovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. Bilo da se radi o oduzimanju ljudske časti ili ugleda ili nanošenju tjelesnih povreda ili o uzimanju ljudskih imetaka na bilo koji način. To je druga vrsta zuluma i nepravde koja se danas isto tako proširila. Ne samo kod nevjernika jer od njih se ništa i ničemu čuditi nije. Već i kod muslimana koji su svoju vjeru površno uzeli. Pa ih vidimo da prava ljudima ne daju. Ona koja im pripadaju. Da zadatu riječ ne izvršavaju. Da do obećanja lahko drže. Da ugovore prekidaju. Resulullah sallallahu nas upućuje i upozorava Upućuje nas na postojanje ove vrste zuluma i upozorava nas da u nju nikako ne padnemo. I kaže nam u svome hadisu koga bilježi imami Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu Men kanet lehu mazlemetu li ahihi min irdihi au šeji'in fel minhu ljevm. Ko je nepravdu učinio svome bratu, muslimanu, u časti ili u nečemu drugome. Neka od njega zatraži da mu ovaj halali, da mu oprosti. Danas. Kable ella je dinarun vola dirhem. Prije nego što dođe vrijeme kada više ne bude ni dinara ni dirhema. In kane lehu amelun salihun uhide minhu bi kadri mazlemetih. Ako bude imao dobrih dijela, uzet će mu se onoliko kolika mu je ta nepravda bila. Uzet će se tome zulumčaru i staviti na račun mazluma. Wa illam yakun lahu a ako taj zulumčar ne bude imao dobrih dijela, ili ih je imao, ali ih je potrošio, dijeleći tako ljudima, i vraćajući im te dugove koji su ostali za ahiret, uhide min sejiati sahibihi fe humile alehi. U tome slučaju uzet će se od loših dijela onoga kome je on nepravdu učinio pa će se na njega natovariti. Što znači dugove među ljudima uzvišeni Allah te bareke ve ta'ala će prepustiti na sudnjem danu jedne drugima. Isto tako, kaže nam Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga bilježi imam i muslim, koji u prevodu glasi, ko učini nepravdu ili obespravi muslimana, Allah će ga kazniti džehennemskom vatrom i zabraniti mu džennet. Time što je dozvolio sebi da to čini. I nije držao do prava svoje braće muslimana. Na to jedan čovjek je upitao Allahov poslaniće, je li čak i kada se radi o sitnici? Pa je odgovorio, makar bilo i koliko je štapić mi svaka. A u drugome hadisu Rasulullah sallallahu alaihi sellem, koga bilježi isto imam i muslim kaže za muslimana je sve što drugi musliman ima sveto, nepovrijedivo, neprikosnoveno, njegova krv, njegov imetak i njegova čast. Treća vrsta zuloma jeste nepravda koju čovjek sam sebi čini, griješeći odavajući se nemoralu svojim strastima, tako da se udaljava od Allahove milosti, a približava njegovoj srđbi i na taj način ne pazi na sebe, na taj način sam sebi nepravdu čini. Kaže nam uzvišeni وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Mi njima nepravdu nismo učinili, već su oni sami nepravednici bili. Već su oni sami sebi nepravdu počinili. Svojim griješenjem, svojim nekontrolisanim ponašanjem, svojim neodgovornim odnosom prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema svemu na ovome svijetu. Tako da nisu mislili da će račun polagati. I nisu mislili kako će ga polagati Posljedice zuluma i nepravde su katastrofalne. Uzvišeni nam Allah kaže فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا Pa eto njihovih kuća ostadoše puste zbog zuluma koji su učinili. Puste kuće ostaju. Bez ukućanja, bez pokućstva, bez ičega, bima valem, zbog zuluma koji je njihovi vlasnici i stanovnici učiniše. To je posljedica zuluma. Bilo koje vrste. I kaže nam uzvišeni, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ I nema pomagača zulumčarima. Na kraju neće imati nikoga ko će i priteći u pomoć i dati im ruku i biti im saveznik. Još na ovome svijetu kada se počne ostvarivati Allahova subhanahu wa ta'ala prijednja nad zulumčarima. Kada se pokažu znakovi Allahovog azaba nad njima, tada nema toga ko će im priteći u pomoć. A kamoli na ahiretu. Od posljedica zuluma jeste i to što uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala kažnjava za zulum još na ovome svijetu onoga protiv koga je dola upućena. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam kaže u hadisu koga bilježi imam Buharija i muslim, ittaqi da'wat al-mazlum, fa innahu lejse bejnaha wa bejna Allahi hijab. Boj se dove mazluma. Boj se toga da mazlum digne ruke uzvišenom stvoritelju i da kaže ja sam mazlum Allahu. Boj se ti dove. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Jer nema između te dove njegove i Allaha subhanahu wa ta'ala nema zastora. Takva dova je Kabul. I nemoj sve računat materijalnom računicom. Koliko imamo vojske, koliko imamo novca, koliko imamo oružja i tako dalje. Znaj da Allahove vojske niko ne zna osim samo on. I da je on kadar da se osveti svim zulumčarima. I kaže nam Resulullah sallallahu alaihi wasallam o posljedicama zuluma. Ittaqi zulme. Boj se i čuvaj se zuluma. Fa innahu zulumatun jevmel Jer su to tmine na sudnjemu danu Prenosi imam i muslim. A kaže nam uzvišeni وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا A onaj ko od vas zulom učini, mi ćemo dati da okusi veliku kaznu. U drugome hadisu kaže nam Resul sallallahu alaihi wa sallam Men jadlimu kajde šibrin onaj ko zulom učini koliko koliko jedan pedaj. Ko nekome zakine zemlje koliko jedan pedaj. Tawakahu Allahu seba radin. Allah će na njega natovariti sedam zemalja na sudnjemu danu. Imam Al-Bukhari i Muslim prenose ovaj hadis. A zatim je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem proučio kuranski ajet وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ I tako je Allahovo kažnjavanje. I tako je kažnjavanje tvoga gospodara. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى Kada kažnjava stanovnike raznih mjesta. one koji su bili nepravednici. Zaista je njegova kazna žestoka i bolna. Koliko će se pravda ostvariti kod Allaha subhanahu wa ta'ala i koliko će se otkloniti zulum, govori nam hadis Resula sallallahu alaihi wa sallam koji se bilježi u muslimovoj zbirci sahih hadisa. Gdje kaže sallallahu alaihi wa sallam letu eddunne l'hukuka ila ahliha jevme l'qiyame, hatta yuqadu لِلشَّاتِ الْجَلْحَاءِ mine الشَّاتِ الْقَرْنَاءِ sigurno ćete vraćati prava i dugove onima kojima pripadaju na sudnjemu danu tako da će se dati ovci koja nema rogova od one koja ih je imala. Dakle, i među životinjama ta pravda će se uspostaviti. A kamoli među ljudima koji su imali pamet i koji su imali odgovornost. Postavlja se pitanje odakle zulum? Kako nastaje zulom? Šta su uzroci zuluma? U osnovi zulum je nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zulum ima više svojih uzroka. Jedan od tih pisuje nam Resulullah sallallahu alaihi sallam u svome hadisu koga bilježi imam i muslim. Od Džabira radijallahu anhu a kaže اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة bojte se zuluma jer je zulum jer je nepravda tmina i tmina na sudnjemu danu وَاتَّقُوا الشُّحَّ i bojte se i čuvajte se škrtosti فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ jer je škrtost sebičnost, nezacitost, uništila one koji su bili prije vas. Hamelehum ala ensefeku dima'ehum wastahallu meharimehum. To ih je navelo da proliju krv jedni drugi i da dozvole živote i sve ostalo jedni drugih. Dakle, škrtost. Neki bi ljudi ili neki narodi sve blagodati ovoga svijeta za sebe prisvojili. A drugima ništa ne bi dali. Drugima bi uzeli i one osnovne potrebe koje oni ili imaju ili ne imaju. Spremni su spaliti na tone i tone hrane da im se održi cijena Bez obzira što milioni ljudi i djece umiru od gladi. Spremni su cijele države, cijele narode spaliti, uništiti, da ni kućama traga više ne ostane, da bi dobili nove posjede i nova područja za crpljenje nafte i iskorištavanje zemaljskih i drugih bogatstava koje Allah subhanahu wa ta'ala dao. Danas se najviše trguje ljudskom krvlju, ljudskim životima. Upravo zbog te škrtosti. Zbog škrtosti i sebičnosti. Em lehum nasibum minal mulk. Jel je li oni imaju vlast na zemlji? Fe ide la jutune nas Pa u tome slučaju ne daju ljudima ništa. Em jahsudune nas ala ma atahum min Ili su oni zavidni ljudima na blagodati koje im je Allah podario. Kibur i oholost je isto tako jedan od uzroka i onoga što dovodi do zuluma. Kao što je mržnja i zavidnost. Danas su muslimani u svijetu najčešće žrtve kafirskog, nevjerničkog nasilja, zuloma i terora. Naša krivica je u tome što smo islam izabrali za svoju vjeru i zbog toga moramo ispaštati svoj grijeh. Ti, time što će nas naši i Allahovi neprijatelji fizički likvidirati. Ubijstvo muslimana je postalo jedan pravi modni trend. Na čemu bi nam i najveće modne kuće u svijetu pozavidjele. Danas ćemo naći posebne kanale na internetu gdje se daje mogućnost da se muslimani psuju i na razne načine vrijeđaju. Danas ćemo naći isto tako razne mogućnosti raznih igara gdje se musliman postavlja kao meta i onda se puca na njega. Nećemo se iznenaditi ako neko od tih novih modnih krojatora sutra, kreatora sutra, izmisli da se nose majice natopljene muslimanskom krvlju, što će im biti prava poslaznica i moda. Kao da smo navikli da krv muslimanska bude jeftinija od kilograma krompira. Problem je u tome što većina muslimana u svijetu nisu čuli kucanje na njihovim vratima od strane braće muslimana koji su pohitali da im pomognu i da stanu uz njih. To zbog toga što muslimani još nisu shvatili da im je to vjerska dužnost i moralna obaveza pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Dužnost je svakog muslimana da spriječi i onemogući nasilje koje se čini nad njegovim bratom muslimanom dužan je pružiti mu ruku pomoći, kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam u svome hadisu, koji god musliman ponizi drugog muslimana u situaciju u kojoj ovaj gubi svoju čast, Allah će ga poniziti u situaciji kada mu je potrebna njegova pomoć. Ovdje pod poniženjem u arapskom tekstu se kaže hazele, isto tako znači i obuhvata i napuštanje. Ko ponizi muslimana ili ga napusti u situaciji kada mu je dužan pomoći, u tome slučaju uzvišeni Allah tebareke ve će toga dotičnog muslimana koji nije pružio ruku pomoći svome bratu muslimanu iznevjeriti, poniziti i napustiti na sudnjemu danu kada mu bude najpotrebnija pomoć. Ako koji god čovjek pomogne muslimana u situaciji u kojoj ovaj gubi svoju čast, Allah će ga pomoći u situaciji kada mu je potrebna njegova pomoć. Ovo je Allahova vjera. I ovakva je Allahova vjera. Kome je bilo pravo a kome je krivo. Ibnul Džewzi kaže, poznati islamski učenjak, nasilje je gore od svih grijeha. Zulom je gori od svih drugih grijeha. Jer se ono sprovodi samo na one koji zbog svoje slabosti nisu u stanju da se odbrane i da uzvrate. Jer kome se čini zulum i nepravda među ljudima? Onome koje je nejak. Onome ko nema snage, ko nema mogućnosti da se odbrani. Tome se čini nepravda. I tome se čini zulum. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svojim hadisima naredio je muslimanima da, priteku, da priteknu u pomoć svojoj potlačenoj braći. Musliman ne smije nijemo posmatrati nasilje koje se čini njegovom bratu. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga bilježi imam il-Bukhari El muslimu ehul muslim La yazlimuhu ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن farrađa an muslimin كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة musliman je brat muslimanu. Neće, neće mu nasilje učiniti. Niti će ga napustiti, niti će ga prepustiti neprijatelju, niti će ga pustiti. Neće dozvoliti da drugi nad njime nasilje čini. Ko pomogne svome bratu u nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji. Ko otkloni od muslimana jednu nevolju, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja sudnjeg dana. Ko prikrije mahanu jednog muslimana, Allah će prikriti, Allah će njega prikriti na sudnjem danu. Oprostit ćemo mu Odgovara Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Da li nakon ovih poslanikovi sallallahu alaihi wasallam riječi mi muslimani možemo i smijemo sebi dopustiti da svakodnevno slušamo vijesti u kojima se govori o stradanju naše braće muslimana širom svijeta. Kako možemo posmatrati nasilje, kako možemo mirno posmatrati nasilje koje nevjernici sprovode nad našom nevinom braćom. Slušamo da Kjaviri muče našu braću na načine od kojih se ledi krv u žilama. Pa i pored toga smo nijemi i nepokretni. Moramo pomagati svojoj braći, muslimanima, jer nam je to vjerska naša dužnost i time preispituje se naš iman i naše vjerovanje. Naša pripadnost ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. U predislamsko doba mušvici, nevjernici su pomagali jedni drugima. Samo zbog toga što su njihovog plemena, njihovog roda i naroda. Samo zbog toga što ih vežu neke ovosvjetske veze. Pomagali su jedni drugima kada su bili u nevolji, bilo da oni čine zulum i nepravdu ili se njima čini nepravda. Uvijek su stajali uz svoje. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam ukazuje na ovaj princip džahilijetski. Pa nam kaže, hadisu koga bilježi imami Buhari, unsur ahake zalimen au mazluma. Pomozi svome bratu. Bilo da on čini nepravdu ili se njemu čini nepravda. Pa upitaše ashabi, ja Rasul Allah, o Allahov poslaniće, ansuruhu i da kane mazluma, pomoći ću ga, ako je on mazlum, ako mu je nepravda učinjena, ako drugi njemu štetu kakvu čini. Eferaejte i da kane zalimen kejfe ansuruhu, a kako vidiš, ako bude on taj koji čini nepravdu, kako onda da mu pomognemo? Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem tahđizuhu ev temne'uhu ani zulmi fe inne zalike nusratu. Spriječit ćeš ga ili u drugoj predaji onemogući ćeš ga da čini zulum pa ćeš ga tako pomoći. Oni koji iskreno pomažu svoju braću nadajući se Allahovoj subhanahu wa ta'ala nagradi, to su oni koji on uzvišeni tebarake wa ta'ala voli. Jer u hadisu Resula sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi imami Ahmed se kaže حقت محبتي للذين يتناصرون min أجلي moju ljubav, privrženost i pažnju zaslužuju oni koji se zbog mene pomažu. Islam mora imati muškarce, borce koji će se međusobno pomagati u pozivu ljudi u ovu Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. Ako se oni ne pomažu, neće onda biti života pozivu u ovu Allahovu vjeru. Najniži stepen pomaganja svome bratu jeste otklanjanje nasilja sa njega. A najveći stupanj je potpomaganje među muslimanima u širenju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere onako kako je uzvišeni to propisao. Da, se Allahova vjera proširi na cijeloj zemlji. Oni koji će biti na sudnjem danu sretni i spašeni, to su oni čije su osobine pod pomaganje muslimana i odbrana Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Što se tiče onih koji ne pomažu svojoj braći u trenutima njihove nevolje i nedaće, i ostavljaju ih na cjedilu ne trudeći se da im pomognu ili da bar suosjećaju sa njima, takvi su ljudi pravi licemjeri i kukavice, s kojima se ne treba družiti sve dok se takvoga ponašanja ne okanu. Ovo je vrijeme iskušenja. I ovo je vrijeme ispita. I zato ojačajmo se ovim principima naše vjere, budimo čvrsti u vjeri i vjerovanju, u radu po ovoj i za ovu vjeru i nemojmo se na tome putu ničijeg prijekora bojati niti ustročavati. Današnji je zulum i nepravda koja se čini muslimanima vidimo, primjećujemo i svjedoci smo toga da je prešla sve granice i onoga što čovjek nije mogao ni zamisliti. Tako da kada se govori, a kamoli radi o ljudskim pravima, onda tu muslimani ne dolaze uopšte u obzir. Ne samo da nevjernici ne daju ljudska prava muslimanima, niti im ih priznaju, već vidimo da muslimanima ne daju ni, o, životinska prava. Oduzimaju im i ona osnovna prava. I imali zuluma nakon toga većega. A mi smo ubijeđeni u Allahovu subhanahu wa ta'ala obećanje. Gdje kaže وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ A Allah zasigurno pomaže one koji ga pomažu. Koji pomažu njegovu vjeru i staju na stranu uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke ve ta'ala. I zato budimo mi od pomagača ove vjere i nemojmo se bojati nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala jer ćemo samo pred njega stati jer ćemo samo pred njim odgovarati jer ćemo samo pred njim račun naš polagati a život na ovome svijetu je određen i ograničen kada bi radio sve što možeš zamisliti i ono što ne možeš zamisliti, tvoj život, ništa ne možeš ni skratiti, ni produžiti. Pera su podignuta, a stranice osušene. Kader je završen. I ono što ti je određeno, to se promijeniti neće. I to ostaje do sudnjega dana. I zato Živi još ovo malo koliko ti je ostalo na ovome svijetu kao čvrsti i iskreni mu'min, kao onaj koji se ne boji nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji daje svoje vrijeme, koji daje svoj trud, koji daje svoj imetak, koji daje sve svoje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Budi Allahom. Walakin كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون i budite Allahovi po tome što poučavate kitabu i što ga بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Jedna napomena samo kakav treba da bude naš postupak u pogledu zuluma i zulumčara. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam kaže i napominje nemojte ulaziti u kuće onih koji su zulum učinili, koji su nepravdu učinili sami sebi. Osim plaćući da i vas ne stigne ono što je stiglo njih. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Nemojte ulaziti u kuće onih koji su uništeni zbog svojih grijeha. Da ne bi i vas snašlo ono što je snašlo njih. Osim u slučaju da tamo idete da biste pouku uzeli plaćući. Što znači, kada nam se ne dozvoljava da odlazimo u kuće naroda uništenih zbog zuluma, kakva je situacija sa našim ulaskom u kuće onih koji taj zulum sada čini i koji su još na ovome svijetu. Kaže nam uzvišeni Allah وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ne pristajite uz zulumčare pa će i vas džehennem dohvatiti. U drugome hadisu kaže nam Resulullah sallallahu alaihi sellem, hadisu koga bilježi imami Tirmizija koji u prevodu glasi nemoj biti ni pošto povodljiv nemoj ići za svijetom da govorite ako ljudi dobro rade, i ja ću dobro raditi. I mi ćemo biti dobri. A ako zulum rade, i mi ćemo ga činiti. Već sebe pripremite da kada ljudi dobro budu činili, da ga i vi činite. A kada ljudi budu zlo raditi, radili, da se klonete toga zuluma. Dakle, ne smije čovjek musliman biti povodljivim. Ne smije se povoditi za nevoljom za nevaljalštinom i tako dalje. Zbog svojih ličnih koristi i interesa. I kaže nam isto tako u hadisu koga bilježi imam i Tirmizi, u hadisu koji je u stvari jedan od zakona u ovoj oblasti, u ovoj temi. A pa glasi, onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u srđbi ljudi, u onome što ljudima nije drago. Što ljudi ne vole. Ali Allah to voli. Allah će ga zaštititi nevolje ljudi. Ako bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha, Allah će ga prepustiti ljudima. Pa niti će Allah s njime biti zadovoljan. niti će ljudi s njime biti zadovoljni, već će ga iskoristiti i na kraju odbaciti. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam podari snagu u imanu, u vjerovanju, u radu za ovu vjeru i u požrtvovanju na njegovom putu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمة الحق ودين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم فك أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين في سجون الطغاة والمفسدين الذين يحاربون دينك ويقاتلون أولياءك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم ارفع عنا الظلم اللهم ارفع عنا الظلم اللهم ارفع عنا الظلم والغلاء والبلاء, والبلاء يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك